викликало думку про небезпеку, і це відчувала Ірина. І їй було трохи соромно за нього і за себе. Я думала в тобі більше гумору або хоч іронії. Чи може ти думаєш, що мені потрібна гострота ситуації? Ну що ти, Люба? Колись усе це ми згадуватимемо як божевілля згадуватимемо дуже гарно, бо все, до чого ти доторкуєшся рукою, гарне. Вона розчулилася, і знову її понесла висока пружна хвиля. Вона говорила і ловила себе на тому, що їй кортить розповідати про себе все-все, не втаюючи нічого. І на мить подумала, що Тищенкові таких подробиць, таких закапелків душі не розкривала. Жахнулася, але й зраділа. Значить, не любила. І врівноважила іншою думкою все-таки Тищенко старший. Він трохи як батько, а тут вони рівні, і їй так гарно розказувати про себе. А потім вони лежали в ліжку, розслаблені, притихлі, маленькою вузькою долонькою. Вона пестила його широкі, в рідких кучерявих волосинках груди, відчуваючи від того величезну насолоду. І світ перемінився в ній, чи вона в світі. Тепер її любов була як маленьке але невгасиме, що вибігає з бездонної криниці джерельце, дзвінке і ніжне. Солодкою мукою боліло серце, і вдячність переповнила його вщерть за любов, за щирість, за те, що він зустрівся їй. Отак би лежала і лежала а в солодку і п'янку радість вплилася думка, реальна думка, неначе сивина в буйні кучері. Вона не заважала їй думати про Сергія, але й мов би, відводила на відстань, спонукала розглядати свої почуття. Весь цей час Ірина не те, щоб не допускала її а була так переповнена любов'ю, що просто не могла подивитися на себе збоку і міркувати про свої вчинки. Так, знала, знала все, все, що можуть про це сказати, витлумачити. Найперше, звичайно, чоловік. Але її самої не вистачало, щоб передумати за нього. Невідома раніше її сила пропікала душу позбавляла волі, залишила одну сліпу волю кохання. Такого з нею не було ніколи. Коли вона покохала Тищенка, то впізнавала його поволі, дивувалася, відкриваючи в ньому нове й нове. Він немов простягував над нею дужі руки під якими почувалося тихо і безпечно. А ще він був якийсь дуже ніяковий і цнотливий. Так вона мусила признатися, цнотливий від першого до останнього дня. Палкий і ніяковий. Він ніби боявся чогось. Вона малася в тій любові як у затінку прохолодного дерева в спеку, але таки в затінку. Він немов одгороджував її від світу і не вводив у свій мистецький світ, мов би не допускав її туди. А тут їй неначе відкрилося щось і могла зробити щось безоглядне, божевільне, не таке, як сьогодні, а щось велике і страшне і бачила Сергія в собі. Вона була потрібна йому, а не він їй. Могла піти за ним хоч у безвість будь-якої хвилини.